Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 30, 2005 Inordinahang obispo si Bishop Milo Hubert Vergara ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. Pinalitan ni Bishop Vergara si Bishop Leo Drona na itinalaga naman sa Diocese ng San Pablo bago pa may talagang obispo, nanungkulan si Bisa Vergara bilang Pangulo ng Radyo Veritas sa loob ng tatlong taon. Maliban dito, nanungkulan din siya bilang Chancellor at Vicar for the Clergy ng Diocese ng Cubao sa Quezon City. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio 多多哦。